Islomiy she'rlar sandig'idan سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam unga oliy qarorgohi muborak kimda iymon bo'lsa udir mukarram barcha oylar buyuk shohi muborak bu bir oyki fazilatga lim bo'lar bu bir oyki unda shayton jim bo'lar ahli iymon nafsiga hokim bo'lar barcha oylar buyuk shohi muborak kim birovdan ranjigan bo'lsa agar himmati qoldirmasin dilda kadar ibodatga bog'laning imkon qadar barcha oylar buyuk shohi muborak endi nafslar sinib sokin uxlasin nafsi badlar kuyib bag'rin tig'lasin kishanband o'ltirib shayton yig'lasin barcha oylar buyuk shohi muborak dilga kirgan g'uborlar necha necha g'uborlarni boshlasin endi yecha Unda bordi tamom afzal bir kecha, barcha oylar buyuk shohi muborak. Xor bo'larkan kimki iblis poyida, yuksalarkan tavba qilgan joyida, o'qing Qur'on endi Qur'on oyida, barcha oylar buyuk shohi muborak. Shodlaning bir oyga ozod fikrlar, chalg'imas Allohga bog'liq zikrlar, qilaylik Allohga ko'plab shukrlar, barcha oylar buyuk shohi muborak Zamin bo'ylab tushar sonsiz malaklar, bog'lanar endi zaminga falaklar, qalbingizda bo'lsa ezgu tilaklar, barcha oylar buyuk shohi muborak. Bu oyda ummatga rahmat sochilgan, bu oyda ko'p gunohlardan qochilgan, jahannam berkilib jannat ochilgan, barcha oylar buyuk shohi muborak. Ey mujohid, mukammal taqvoga qayt. Ulug' oyda yaratganga sano ayt. ahli iymon, ahli taqvo, ahli bayt, barcha oylar buyuk shohi muborak. فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر 11 oyda gunohlarga to'lib qoldi xurjinlar Isyonlarga qadam bosdik, qadam bo'ldi sarjinlar, endi shaytonlar bo'g'ziga taqilganda zanjirlar, ushbu oyni qalbimizga qalqon ayla subhonim. Aro yo'lda turib qoldik, g'amdan egik boshimiz, tosh qalblarni yumshatmadi, ko'zdan oqqan yoshimiz, o'z dinini anglolmasa qanchalar dindoshimiz, dinidan yuz burganlarni yakson ayla subhonim. kitobinga amal qilgan majbur bo'ldi hijratga yahudiylar nasorolar ko'milganda ishratga arshing tomon ko'z tikarmiz muhtoj bo'lib nusratga shu kunlarda nusratingni ihson ayla subhonim ko'z ochishga iloj qayda to'zg'ib ketgan muhitlar xo'rlandilar haq yo'linga chorlagan mushtahidlar so'ng jihodda huzuringa yo'l oldilar shahidlar shu yo'llarga bizlarni ham qurbon ayla subhonim. Ilm bizdan yuz o'girdi. Yugurgandik bozorga, kitobingni tashlab qo'ydik, ishlasin deb mozorga. Yetar endi inson bo'lib chek qo'yaylik azorga. Har bir o'tgan onimizni Qur'on ayla subhonim. Faqat sensan yakka hokim, tugal oxir azalga. Sen o'zingsan hukm qilgan bizni uyqu ajalga. Bugun uxloq bu ummatni turg'azib qo'y amalga. Shariatni tiklaguvchi zamon ayla subhonim. Xilofatni biz quraylik, o'zing bunga guvoh bo'l. To'g'ri yo'ldan ayirmoqqa, chorlamoqda o'ngi so'l. Biz fasodga rozimasmiz, faqat tavhid bizga yo'l. jannat tomon yurar yo'lni ravon ayla subhonim Qalbimizga shijoatni joyla endi to'ldirib, jangda tinmay qilich chopgan sahobiydek bo'ldirib, kuchga to'lgan har mujohid mingta kofir o'ldirib, kofirlarni yo'q qilishga imkon ayla subhonim. Yo iloha jannatingdan atab qo'ygin bizga joy, bizga ohu ko'zli xurlar intizordir hoynahoy, gunohlardan poklanaylik, tugab qolmay ulug' oy, bizni arshing soyasiga mehmon ayla subhonim. Shukr bizga kitobingni tashlab ketgan ahmading bas ajirsiz kelmagaydir har bir yetgan zahmating. Mujohidni umidlarga bog'lab qo'ygan rahmating, rahmatingga erishguvchi inson ayla subhonim. أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Bu dunyoda bugun borman, ertam gumon, oxiratni o'ylab bugun qo'rqdim yomon. Tobutimni ko'tarsalar barzax tomon, tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Yig'layapman, yig'lashimga bordir sabab, O'lim hidi anqib qoldi mendan ajab. Ajal kelsa ko'kragimga hanjar qadab, tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Holim nedir? O'lim tashrif qilgan sana, omon qoldi lahad ichra qay bir tana. Bu dunyoda mendan yomon kim bor yana? tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam, nazar solgin sham olovning o'ynog'iga. Chidolmaysan bir lahzalik qaynog'iga, dosh bera olmam jahannamning qiynog'iga. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Savob amal qildim, biroq to'plolmadim. Haj qilmadim, Zamzam suvin ho'plolmadim. Payg'ambarga ummatlikni eplolmadim. tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Axir qancha kaslar yashar yon berimda, tinch yurishga qo'ymaydilar o'z yerimda. Qalbimdagin bayon etdim bil sherimda, tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Mahshargohda ko'rishgaymiz bir yuz xatir, bir duoying qabristonda ming yil tatir. Yo'q, kerak emas. Tutma menga shirmoy patir, tahajjudda duo qilib. Qo'ygin ukam, qabrim yaqin, dunyo quvib jonim halak. Safar olis sarmoyadan yo'qdir darak. Ostonamda jonim uchun kelgan malak, tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Bu dunyodan o'tay ukam, ko'nglim to'lib, hech bo'lmasa ketar chog'im xursand bo'lib, do'stman deding, biror marta do'stlik qilib, tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Do'stlarimdan kerak menga dinga xosi, dinga xosning xayrlidir imtihosi, mujohidning senga yolg'iz iltimosi. tahajjudda duo خلب qo'ygan اكان أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر دنيانı كين بازار deydilar savdo qilish osonmas ekan, isyon haqqi ozor deydilar. Taqvo qilish osonmas ekan, mumkin yashash dunyodan to'yib, mumkin yashash ich etin o'yib, shahodatni keltirib qo'yib, taqvo qilish osonmas ekan. Taqvodorlar nurlari yuzda G'ayratli er, iboli qizda, ayni bizni zamonamizda taqvo qilish osonmas ekan. Mozilarga tashlasam nazar, bugunimdan qilarman hazar, kunda yurak fitnadan bezar, taqvo qilish osonmas ekan. Savdoiga aylangan yurak jaholatdan kelganday darak, mushkul amal bormikan bo'lak, taqvo qilish osonmas ekan. kabiradan yuribmiz yiroq, iymon dilni yoritgan chiroq, taqvo bilan yuribmiz biroq, taqvo qilish osonmas ekan. Yonib borar g'azab olovi, to'lib turar dilda qalovi, yurib ketsa makr ulovi, taqvo qilish osonmas ekan. Bo'ldi qancha amallar xazon, buzuqlarga to'libdir jahon, uchraganda og'ir imtihon. taqvo qilish osonmas ekan. Adovatni o'chirdik, valik yuraklarda qolib ketdi kek. Ustozimiz aytganlaridek taqvo qilish osonmas ekan. Taqvo dilda ko'kargan nihol. Bu nihalni o'stirish mahol, mujohidni qiynagan misol. Taqvo qilish osonmas ekan. أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر Bu dünyaya hərislər شخص راي saroylarga intilib, oxiratku borar joy, nokaslarni g'ashlatib, kirib keldi ulug' oy. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Benamoz aroq ichib, huzur qilsa nos bilan, ko'rishganda so'rashmang. Bu kabi iflos bilan har kuningiz o'tkazib, qalb to'la ihlos bilan ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. ushbu oyga kerakmas, turli bezak, naqshlar, kiyim-kechak rang-barang taqinchoqni taqishlar, dilingizda qachondir bo'lgan bo'lsa faxshlar, ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Endi o'lik jasadlar din yo'linda ishlasin, yaxshi bo'lar har odam, saqlasa andishasin, qo'ldan olib sindiring xo'rning shishasin. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. ibodatda har mahal niyatni o'nglab oling. Lag'vlarni kamaytib, o'rniga hikmat soling. Tunlari qoyyum bo'lib, kunduzlari och qoling. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Bu kungacha qanchalar ketdi yurak dog'lanib, g'amga to'la bu yurak qolsa koshki chog'lanib, dunyoni ortga tashlab, yaratganga bog'lanib, ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Bu oyda g'amga sho'ng'ib, kuyar nafsi yomonlar, yomonlar ko'paydilar, o'tib qancha zamonlar, fasod sevar bandalar, qochsa gunoh tomonlar, ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. vidolashing endi bas gunoh isyon bilan o'rtoqlashib yurmangiz iymoni yakson bilan jahannamdan saqlaning xayr va ihson bilan ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling mayli qalbi kasallar sizni qadr etmasin barokatli bu oyning farqiga ham yetmasin bu fursatni qadrlang shundoq o'tib ketmasin ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling Bu fursatki barobar biling shohu gadoga javob bering saharlar taralgan u sadoga qo'lni ochib yolvoring duo qilib Xudoga ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره Ayo do'stlar, bu ko'ngil do'stga mushtoq. Garchi do'stlar ahdu paymon bilmasa, qancha do'stlar bo'ldi shaytonga o'rtoq. Nahot xoin hech pushaymon bilmasa, Ko'rmadik ba'zan kutib yordan vafo, aylamas suhbatidan ko'ngil safo, ming nazokat dilga bo'lmas Mustafo, zabon bolsiz bo'lib biron bilmasa, yashnagay dil tushsa tog'lardan tuman, yayragay qirlarda sayr etgan saman, yarqirab tonglarda tovlangan chaman, besamardir bag'ri rayhon bilmasa o'rnatar dunyoga tartib ibodat ibodatdan zavqlanar ham ziroat olama sas sado bermas qiroat dard bo'lsa yu umda sayhon bilmasa dardlaringni so'zla do'stning mardiga Mard bo'lar darmon u do'stning dardiga, yetmagay hech kimsa mardning qadriga, qadr izlab ko'ngli payhon bilmasa, g'azab dilni qaynatar doshqozondir. G'azab qaynab o'tsa umring xazondir, Nafsni yengmas ibodat chang to'zondir. Amal bekor nafsga sulton bo'lmasa, suvsiz o'smas yerni yorgan chigitlar o'spiringa kerak pandu o'gitlar, bag'ri yorga tashna jovmart yigitlar, ko'ngli to'lmas davri bo'ston bilmasa. Haqda o'qiyib yiqilgan tan past emas, qalbi ixlos topmagan din qast emas. Elga hikmat yozmagan dil mast emas, o'qib Qur'on ko'ngli maston bilmasa. Adashgan iymon lazzatin bilolmas, mard bo'lib maydonga bir bor olmas, oshiq dil dildorni ko'nglin ololmas, dard chekib bir qatra doston bilmasa. Banda bir tosh bo'lsa hamki haybati, foyda bermas quruq jismu savlati, jahannamda cho'q bo'lar mol davlati, to'planar bas toki ihson bilmasa. G'ayri din haq dinni izlab kelsa-yu, so'zlagan so'zlaring birdan ilsayu yu aylagan mehringni hayvon bilsa-yu, nedir inson qadri inson bilmasa. Jaholatdan ketar ko'ngil muzlashib, qolar oxir jahondan yolg'izlashib, nafsi badlar ketar dunyo izlashib, bu dunyoga o'zni mehmon bilmasa, foydasiz amalsiz ilming mutlaqo, bunday ilm ko'kka uchgan bir havo, ey mujohid bilki ko'ngil bedavo, benajotdir bilki iymon bilmasa. في الصدر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر mo'minlikda talay mehr ziyon كردم O'z amalim sahnasinda riyoni ko'rdim. Xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim. Tushlarimda ko'ray sizni Rasul Ahmad. Shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. Umiddaman taqvo bilan yura olmasam ham, sizga ummat bo'lishlikka olmasam ham, Abu Bakr, Umarlarni olmasam ham, tushlarimda ko'ray sizni, Rasul Ahmad, shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. Tushlarimda o'z nuriga burkasa Rahmon, bandam deya huzuriga aylasa mehmon, shundan keyin yaqinimga kelmasa shayton. Tushlarimda ko'ray sizni, Rasul Ahmad, Shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. O'lkamizni kufr bosdi, quvib solmadim. Shaningizni himoyasin eplay olmadim. Xulqingizni vujudimda olib qolmadim. Tushlarimda ko'ray sizni, Rasul Ahmad. Shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. Sadoqatni topolmadim, bilmadim nechun. jasoratim vujudimda yo'qotgan kuchin, dardlarimni bayon etib yig'lamoq uchun tushlarimda ko'raysizni Rasul Ahmad, shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. Qop qorong'u o'tmishimda ayblarim talay, o'shal ayb va gunohlarga tavbalar qilay, eng xayrli amallarga bog'lanib olay. Tushlarimda ko'raysizni Rasul Ahmad, shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. She'r yozdim u ilmim yetmay qoldi izoha. Mendek omi shaxsga qiyin bo'ldi bu soha. ko'rinmadi tushlarimda Ibn Ravoha, tushlarimda ko'ray sizni Rasul Ahmad, shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. Qalam bilan bayon etib dunyoga dardim, Dilimdagin do'stlarimga ravo ko'rardim, chehrangizni ko'z o'ngimda olib qolardim. Tushlarimda ko'ray sizni, Rasul Ahmad. Shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. Nahot kutib jannatgacha hijronda tolsam, qani endi iymon bilan o'tib ketolsam, mu'min bo'lib komillikka agar yetolsam, tushlarimda ko'ray sizni, Rasul Ahmad. Shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. Butun molu bisotimni baqoga otdim. O'tmishdagi odatimni endi yo'qotdim. Din yo'linda bu jonimni Allohga sotdim. Tushlarimda ko'ray sizni Rasul Ahmad. Shoyat shunda Alloh menga yuborsa rahmat. أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر Bir xitob bor sizga ey bani odam, qay tomon ketmoqdasiz? Tashlab qadam, bir ulovda ko'z yumib bormoqdasiz, ko'zni ochmay nenidir ko'rmoqdasiz. Minganingiz bir qaring qanday ulov, manzilingiz gulmikan yoki olov, baxtiyorsiz hayotiy lazzat ila hamda soxta ehtirom izzat ila bazmu jamshid ziyofatlarda shaysiz, ishratu yalloga sho'ng'ib yashaysiz. sizga hamroh tekinxo'r nafsibadlar yamlamay dunyoni yutguvchi qadlar hayotga rohat ko'zida qararsiz. Musibatdan ziyofat axtararsiz, qul bo'lib qadri yo'q oddiy qog'ozga egilmaysiz kunda bir bor namozga har kuningiz o'tar mahrum savobdan e'tiborsiz jazo kunlik javobdan uyatsiz so'zlarga bog'liq tilingiz bo'ldi bas bariga tavba qilingiz yuzlaning ul mehribon Alloh tomon. Qiyomat jazodan qolgaysiz omon, ergashing Qur'on hadis sunnatiga, kirgazur so'ngra sizni jannatiga, u joyning uylari oltin kumushdir va lekin bahosi og'ir yumushdir saroylar tovlanar ostida anhor rohati ko'ngilga tegmaydi zinhor bor yana jannatning nozik qizlari qipchabel qaddigul oxu ko'zlari qiyo boqsa qolar oyi ham hijolat chehrasinda jilva nozu malohat havas qilgay jismiga andozalar tenglasholmas husniga tannozalar erishgaysiz ularga toat bilan, ibodatda o'tilgan soat bilan shoshing endi toki imkon borida, daydimang shayton o'lik bozorida, kelsa bir kun buyuk Alloh qazosi, quvonch bo'lsin g'arib ko'ngil sazosi. أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره Har kunim uyqu bilandir, har tunim isyon bilan bosib g'aflat uqubatga yor bo'lishdan qo'rqaman. Har so'zim yolg'on bilandir, har o'yim tug'yon bilan chiqsa jonim jahannamda bor bo'lishdan qo'rqaman. kim bilar holimni oxir, azobmi, rohatdami? Qaro yer bag'riga kirsam, baxtdami, ofatdami? Hisobotga borar paytim yiqilgan holatdami? U kun Robbim rahmatiga zor bo'lishdan qo'rqaman. To'g'ri yo'lga boshlaganni suymadim, yoqtirmadim. Qaro dilni nasihatga bir qiyo boqtirmadim. Xato qildim, o'z o'zimga ilmdan o'qtirmadim. Endi yig'lab o'z dinimda xor bo'lishdan qo'rqaman. Kuchim yetgan zaiflarga do'q urib jahlim dedim. Go'zal odob, shirin so'zga yo'q mening dahlim dedim. G'ariblarga nazar solmay, faqat o'z ahlim dedim. Lahad ijra no no nochor bo'lishdan qo'rqaman. Ziyofatlar chorlaganda topmadim sabrimni hech Jabr qildim qo'shnilarga tiymadim jabrimni hech, yashayverdim xavotirsiz o'ylamay qabrimni hech, qiyomatga qadar qabri tor bo'lishdan qo'rqaman. Vujudimdan mador ketdi, turibman qaddim so'lib, ziyofatda o'tib umrim qolmadi, ko'nglim to'lib. Endi yoshim bir joyda-yu, turibman johil bo'lib, bu kun johil ahliga sardor bo'lishdan qo'rqaman. Oxiratdan gumon aylab, endi bag'rim qoradir. Gardanimga minib shayton jarga chorlab boradir. Yaratganning qarshisinda ayblarim oshkoradir, biroq barcha aybima iqror bo'lishdan qo'rqaman. Es xushimdan judo qildi ko'zim suzgan parilar, menga hamroh bo'ldi doim ibodatdan barilar, darvozamni qoqdi har on xur singarilar, endi muslim ahliga ag'yor bo'lishdan qo'rqaman. Kufr o'tli jadal soldi ahli iymon joniga, seskanmadim yahud to'kkan musulmonlar qoniga, ta'ma birlan ko'p osildim musibat arqoniga. oxir kunda osilmog'im dor bo'lishdan qo'rqaman. Fano ichra hayot izlab topganim bo'ldi ajal. Bu ajalki manglayimga yozilgan erkan azal urib jonim chiqarmoqqa malaklar kelgan mahal, egib qaddim yotar joyim nor bo'lishdan qo'rqaman. الناس في الصدر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أحق Hay birodar, qilma shavqin, bunda ummat uxlayur. Jahonni zabt etib qo'ygan qadri qimmat uxlayur. Qancha yilki aybi oshkor o'rab chimmat uxlayur, tepib to'ymas g'ayri dinga qilib himmat uxlayur, g'arib mazlum qilsa hamki ko'p mazammat uxlayur. Qilmishiga uqubatdan kelsa ohat uxlayur, Kufr bergan zarbalardan qilib rohat uxlayur, tamom beg'am surib obdon istirohat uxlayur. Rasulun ham so'ksa kofir qilib toqat uxlayur. Qancha yilki, qancha oy ham qancha soat uxlayur. Yahud tinmas tepkilashdan uchi obdon uxlayur. Kufr bergan zulmlarga kulib shodan uxlayur. izzatin bedinge sotgan ahli nodon uxlayur, ahli islom bo'lib mazlum ketsa zindon uxlayur, o'zi ba'zan o'z holiga otib xandon uxlayur. Endi Qur'on hurmati ham bo'lib arzon uxlayur. Bugun ilmi ravon pirlar sinib sarson uxlayur. Insonlikdan ketib qolgan nomi inson uxlayur. uxlamoqlik tang zamonda topib imkon uxlayur, bu ummatga xilofatdan kelar karvon uxlayur. Uxlayur, bu g'arib ummat bosib g'aflat uxlayur. Bilmadim endi bu holda qancha muhlat uxlayur. Vajohatli jussasidan ketib g'ayrat uxlayur. Jahonga bu uxlashidan qolib hayrat uxlayur. ashoblardan meros qolgan go'zal siyrat uxlayur. Endi jangdan bo'yin tovlab qancha jonlar uxlayur. Jonin asrab o'z joniga mehribonlar uxlayur. Uxlab uxlab kuchga to'lgan pahlavonlar uxlayur. Uxlab o'tgan ummatlarga qadrdonlar uxlayur. Sof islomdan so'z ochmagan bezabonlar uxlayur. الناس في الصدر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر غافل بند باركي دنيا غمنده Yashaydir toatga didor aylamas. Yonarlar foni farog'at shaminda oxirat topmoqni darkor aylamas. Oqil bo'l, zinhor bu yo'ldan o'tmagil, fonida rohat farog'at kutmagil, nobakor johil qo'lindan tutmagil, johil mushkul oningda kor aylamas. Nokaslar dunyoni yamlab bo'karlar, tiqilgach taqdirni ayblab so'karlar, Makkorlar qarshingda ko'z yosh to'karlar, yo'g'ingda ko'z yoshni anhor aylamas. Alloh bizga haq yo'lin qilgan naql, haq yo'lin tutib Allohga tavba qil, botilni tutganda bilki yo'q aql, aqli borlar haqni inkor aylamas. Savobdir kim haq uchun roza tutsa, savobdir iftorda bir luqma yutsa, dunyo ta'masinda og'zindek bekitsa, rayyon bog'larinda iftor aylamas. Iblis kim shayton ila suhbat qurar, oz hayotni zavq devon davron surar, muhlis banda haq bilan ozod yurar, iblis qo'lin bo'yniga dor aylamas. Yo'qotma qilsang xayr minnat ila, hayot qur Qur'on hadis sunnat ila, siylasin Alloh seni jannat ila, haqda tursang manziling nor aylamas. Mol yig'ib topgan quvonching baxt emas, dilga hikmat solmagan ishq dard emas, senga dunyo ilingan do'st mard emas, yaxshi do'st holingni abgor aylamas. Mol yig'ib kim zo'r ustiga zo'r bo'lar, jaholatda zo'r yashab so'ng ko'r bo'lar, zo'rlarning ham borar joyi go'r bo'lar, go'r amin shafqatiga yor aylamas. Taxt minib kim yetar zavqu baxtiga, ahd berib so'ng minar elning taxtiga, گر وفا qilsa او برگن اخدگه رحمان انی ایلگ اغیار ایلمه أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Haddan ziyod xato qildik, xatolar bo'ldi odat. Men dunyodan bezib bo'ldim, bir kelsaydi shahodat. Har kimga ham nasib etmas axir bunday saodat. Robbim sendan o'tinchim shu, shahidlikni nasib et. Nafsim bilan jang qilishga topolmadim iroda, jangohga ham yetolmadim, qolib ketdim aroda. Aro yo'lda qoldirmagil, yetkaz endi muroda. Robbim sendan o'tinchim shu, shahidlikni nasib et. Umrim bo'yi yo'l qo'yibman qancha ulkan xatoga, xato otliq sifat tegdi, hatto odam atoga, sevib molni aldanmayin, bu arzimas matoga. Robbim sendan o'tinchim shu, shahidlikni nasib et. Ustozlardan mahrum bo'ldim, nasihatin olmayin, to'g'ri yo'lga boshlaganda bir dam nazar solmayin, g'ozi bo'lib yasha olmadim, shunday o'lib qolmayin. Robbim sendan o'tinchim shu, shahidlikni nasib et. Ko'rmayapman sendan boshqa baxt berarni jalolim. Og'am, inim, qarindoshga kelib qoldi malolim. Ko'nglim dilimga ham sig'may qoldi, hatto jufti halolim. Robbim sendan o'tinchim shu. Shahidlikni nasib et. Iymon degan ne'mat menda zaiflashar kun sayin, bu holatda jaholatga uloqmog'im tayin. balki meni jangohlarda kutib qolgan xurayin, Robbim sendan o'tinchim shu. Shahidlikni nasib et. Rahmatingni kutarman goh, ko'zim uzmay fazodan, shahodatsiz ketmayin deb qo'rqmoqdaman qazodan, ahlimni ham saqlab qolay ukun ulkan jazodan. Robbim sendan o'tinchim shu, shahidlikni nasib et. Yetar Robbim, o'zing birlan boshlay endi tijorat. Dushman bilan to'qnashganda bergin menga shijoat, mahshardagi to'planishda qilib qo'yma hijolat. Robbim sendan o'tinchim shu, shahidlikni nasib et. Haqqan zalikum haqqan fama lil qalbi sakhri la in matu faqad matat قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر odamlarga xitob qilib, nasihat qilib, to'g'ri yo'lga yetaklayin desangiz agar o'zingizni shu xitobga loyiqroq bilib, nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. tuyib pishib avomga vaz o'tuvchilar ko'p, minbarlarni minib xitob etuvchilar ko'p, da'vat qilib o'zi ortga ketuvchilar ko'p. Nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. Nazar soling zamonamiz ilm ahliga, o'z yo'liga sololmasa minar jahliga. amal yo'lin bezak qilib umr sahniga nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. So'zingizni devona ham tutuvchi bo'lsin, mohiyati dilni teshib ketuvchi bo'lsin, tinglaganda yuraklarga yetuvchi bo'lsin. Nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. xitob qiling mayli tilni anglamasga ham, tushuntiring so'zingizni tinglamasga ham, jabrsangiz kuyib o'zini o'nglamasga ham, nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. Da'vat qilar birov elga yoqishlik uchun, ko'rishganda hamma kulib boqishlik uchun solihlarning maqomiga chiqishlik uchun nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. Amal bilan kimki dinga muhabbat etar, amallarga viqor so'zga fasohat yetar, yo'lingizga talay odam ergashib ketar. Nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. Kim ilmni talab qilar elatdan ko'rib, kimlar esa kitob o'qib, tog' davon yurib, besamara qichqirishni bir tomon surib, Nasihatni o'zingizdan boshlang, birodar. So'zlaganda iliq boqing, kulib yuzingiz, mehr bilan so'zlaganda o'tar so'zingiz, So'zingizni tinglamasa o'g'il qizingiz, nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. Avom yursa turli tuman rivoyat to'qib, olim bo'ling mayli tunda kitoblar o'qib, olimlarning sifatlarini o'rganib chiqib, nasihatni o'zingizdan boshlang birodar. Ba'zi olim g'ulularga bo'lib mubtalo, qancha ilmi talablarga keltirar balo, hushyor bo'lib, to'g'ri yo'lni topib, avvalo nasihatni o'zingizdan boshlang, birodar. Ergashsangiz rasulimiz sunnatlariga, johilona shiyorlarni suring nariga. Kitobimiz shudir bizni yosh u qariga. Nasihatni o'zingizdan boshlang, birodar. Haqqan zalikum haqqan fama lil qalbi sakhri لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر السلام عليكم ورحمة الله الله نين سلامن تليمن حمان سيزن أز حفظ دا عسرسن الله Duo qiling meni ko'proq onajon, yig'lab kun ko'rmoqda darvesh onajon, ustozim yonida turarman qachon, shubhali shaxs bo'lib ro'yxatga tushdim. Duo qiling meni ko'proq onajon. Payg'ambar yo'lidan boshladim yurish, niyatim Allohning jamolin ko'rish, shart emas ming bora ahvolim so'rish. duo qiling meni. Ko'proq onajon, ilgari el ichra yomon emasdim, ilmsiz kaslarga gumon emasdim. U vaqtlar sizga ham bunday demasdim. Duo qiling meni, ko'proq onajon. Boshqalar maqsadga darhol erishdi. Ustimdan bir zumda yozib berishdi. Ortimdan tosh otib ko'krak kerishdi. Duo qiling meni, ko'proq onajon. Ularning maqsadi qalbni yaralash, ularda jins boshqa libos aralash, foydasiz erkakmi ayol saralash. Duo qiling meni, ko'proq onajon. Adolat izlamang, barchasi bekor. Adolat tarixda zanglagan shior. Yahudi qo'lida qoldi bu diyor. Duo qiling meni ko'proq onajon. Har dindorni ko'rdi o'g'lingiz sho'rlik, qilgan ishi qora ribo, sudxo'rlik, taqvodorni xo'rlash atalar zo'rlik. Duo qiling meni ko'proq onajon. bardorlar ham yurar bemalol, yosh umrim tez kunda toparkan zavol. Hoy o'g'lim qayga deb bermangiz savol. Duo qiling meni ko'proq onajon. Paypaslab yig'lamang bosgan yerlarim, bundan so'ng ko'rmaysiz manglay terlarim, boshimga balo bu yozgan she'rlarim. Duo qiling meni ko'proq onajon. Dardimni siz anglab yetgan bo'lsangiz, chindan ham baxtimning g'amini yesangiz, payg'ambar oldida tursin desangiz, duo qiling meni ko'proq onajon. Ey mujohid uzat dunyoni zo'rga, Dunyo kulib boqsin manglay sho'rga, ertami kech baribir kirarmiz go'rga. Duo qiling meni ko'proq onajon. الناس في الصدر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Hali kun kelarki bu dunyo tugab qiyomat qozonin qaynatib kelar, azob farishtasi g'azabga minib, olov qamchisini o'ynatib kelar. Fanodan ajragan sarsona bashar hisobot oniga tentirab borar, hasratli holida nadomat oshar, o'shanda aslida kimligin bilar, u kunda ayolsiz azobni tortar, hidoyat yo'lidan yurolmaganlar kun sayin qiynog'i azobi ortar, Allohning kitobini ko'ra olmaganlar odamlar tusharlar baland olovga, yonarlar atrofda lovullaydi tosh, yorilgay tosh ichra tushib qalovga, joy namoz ustida egilmagan bosh, pisharlar fosiqlar teriga botib, azobning so'ngiga yetolmaydi hech, olovlar qo'ynida siquvda yotib, deydilar, "Eh, attang nahot endi kech." Dunyoda kirilgan kerak jasadlar olovli daryoda eriydi har kun o'zlarin arslonday tutuvchi qadlar atrofini zaqqumdan qoplagay tutun undan so'ng azobning oxiri yo'qdir. Har kimsa manguga qilingay hukm, iymonsiz borganning makoni cho'qdir, to abad qiynoqda yotishga mahkum. Birodar, sen ham bu xitobni tingla. Alloh va Rasulining xitobidir bu. Iltimos kech bo'lmay o'zingni o'ngla, qilmagin bu foni hayotni orzu. Bu foni hayotning oxiri yo'qlik, undagi ziynatga nazar solmagin. bormog'i xorligu makoni cho'qlik badbaxtlar safiga tushib qolmagin. Taqvoli dunyoga kirib ol bugun, Allohga qaytib ol o'zingni o'nglab, abadiy jannatga kirishlik uchun qullik qil Allohga ibodat qilib. Haqqan zalikum haqqan fama lil qalbi sakhri لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر بیوک yo’lda yuribman xizmat bilan vidolashdim حياتي lazzat bilan Robbim o'zing siylading izzat bilan, endi bunday sof g'ururdan ayirma. Jaholat tuynugin qattiq yopmadim, hayotdan kechmoqqa jur'at topmadim, suvoridek jangda shamshir chopmadim, jasoratdan chin sururdan ayirma. Qancha ahdim topmadi hech rivoya, qilolmadim mo'minlarni himoya, jangga chorlab o'tdi minglab kinoya, jihodlarda yel ayirma. G'azotlarda qancha ummat berdi jon, musulmonga jabr bo'ldi mulmakon makon, shariatsiz zamin bo'ldi zimiston. qabrim ichra yorug' nurdan ayirma bashar obdon bezab bazmu to'ylarin shayton ahli to'ldirganda uylarin tinglagandim yohi shayton kuylarin jannatdagi mayin surdan ayirma go'daklikdan senlar ishtam uzildi jaholatda yurib xulqim buzildi gunohga chorlagan ko'zlar suzildi 72 go'zal hurdan ayirma. Sherik qilma amalsiz mullosiga, hamda elning kuy qo'shiq yallosiga, qiyo boqmam yarqiroq tillosiga. din atalmish asl durdan ayirma. Duo qildim, bo'ldi bari mustajo, xush tilakni keltirarsan sen bajo, men g'aribdan senga Robbim iltijo, endi mangu xush huzurdan ayirma. أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Allohim men yurdim iymon yo'lidan, o'zgacha yo'llarga yuzlatma meni, qo'llarim ajratib iymon qo'lidan, zalolat yo'llarida bo'zlatma meni. Bilaman o'tmishda gunohim talay, u zulmat kunlarga tavbalar qilay, mador ber rizoying tomon intilay, o't yongan qalbimni muzlatma meni. 30 yil islomdan uzoqda yurdim, manzilda har turli azobni ko'rdim, hijratda islomiy hayotga kirdim, bundan so'ng boshqa yo'l izlatma meni. Otamdan topmadim xayrli bir pand, hidoyat kelganda bo'lmadi xursand, u kunda bo'lgim yo'q ularga farzand, mahsharda otamga ko'zlatma meni. Bu kunda xotirjam o'tmoqda tunim. Ijodim kundan kun topmoqda unim, ummatga islomdan so'zlagan kunim, tillarim behikmat so'zlatma meni. Jihodiy yo'llarga boshimni urib, islomni izladim tog'larda yurib, iymonli qalbimni kufrga burib, bahoriy umrimni kuzlatma meni. Shahodat bog'laydi o'ziga chorlab, kutmoqda umrimning so'ngida porlab, sindirma dushmanning qo'lida xorlab, kofirlar qoshida tizlatma meni. Ishonchim yolg'iz sen suyanchim o'zing. Musibat kelganda tayanchim o'zing, ko'z yoshim tomganda yupanchim o'zing, o'tinchim aslo yolg'izlatma meni. أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Fano ichra hayot izlab qabr ko'rdim. Mehr bergan kimsalardan jabr ko'rdim. Iymon topib huzuringda ajr ko'rdim. Huzuringga ko'tarsang bas, ulug' Robbim. Bu dunyoning matosidan so'rog'im yo'q. Bu dunyoda zulmatdaman, chirog'im yo'q. Endi hatto juftimga ham firog'im yo'q. Huzuringga ko'tarsang bas, ulug' Robbim. Qaro bo'lsa yorug' ayla yuzginamni, o'zing asra ortda qolgan qizginamni, bu kun yumgum xavotirsiz ko'zginamni. huzuringa ko'tarsang bas ulug' Robbim, ko'zlarimni to'ldir mayli yoshlar bilan, jam qilmagin xiyonatkor boshlar bilan, ko'rishkim yo'q endi qalbi toshlar bilan, huzuringa ko'tarsang bas ulug' Robbim, duchor etma bevafo ishq savdosiga, tushib qolmay hech tugalmas g'avg'osiga, toqatim yo'q odamlarning ig'vosiga, huzuringga ko'tarsang bas ulug' Robbim. Xatolardan saboq oldim, o'tmishdaman, fitnalarga uchramay deb tashvishdaman, fitnagarlar davrasida mishmishdaman. Huzuringa ko'tarsang bas, ulug' Robbim, endi aslo fitnalarga qorishkim yo'q, gunoh ortib taassufga kirishkim yo'q, ming turlanar yuzlar bilan ko'rishkim yo'q. Huzuringa ko'tarsang bas, ulug' Robbim. Yetarlidir bobolardan menga ibrat, qanoatni tugib qo'ydi dilga g'urbat, vujudimda bino bo'lsin senga qurbat. huzuringga ko'tarsang bas ulug' Robbim dilda so'nggi qaror bo'ldi istixora chin shahodat kelib qolsa menga zora buyuk yo'lda arosatman men bechora huzuringga ko'tarsang bas ulug' Robbim ko'zim ochding o'zing oliy yo'lga shaylab zavqqa to'ldim din ishqini dilga joylab dinga qilgan xizmatlarim qabul aylab huzuringga ko'tarsang bas ulug' Robbim Do'stu yorga olmayman dilginamni, kimga orta yurak to'lgan gardlarimni, bekor etma senga bergan ahdlarimni, huzuringa ko'tarsang bas ulug' Robbim. Shahodatni kutmoqdaman ich etim yeb, bu dunyoda yashash menga kelmagay eb, nom olibman boqiy zotning bandasi deb, huzuringa ko'tarsang bas ulug' Robbim. umidim shu senga umrim fido bo'lsa huzuringda taralguvchi nido bo'lsa men rizoman bugun umrim ado bo'lsa huzuringga ko'tarsang bas ulug' Robbim haq yo'ldaman dilda yo'qdir ishtibohim fasod yo'lga tig' urishdir qarorgohim so'nggi qat'iy so'rorim shu senga shohim huzuringa ko'tarsang bas ulug' Robbim. Haqqan zalikum haqqan fama lil qalbi kas-sakhri in matu faqad matat قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Har zamon bo'g'zimda qalqiydi jonim, hayqirib yig'lashga yo'qdir zabonim, halqumimda qolar ohu fig'onim, iloho shifo ber og'ir dardima, bu alamdan qutulmoq istardima, qiyo boqmam endi zavqu safoga yo'lim poylab kutmagan bevafoga dard o'zingdan duchor etgil shifoga iloho shifo ber og'ir dardima bu alamdan qutulmoq istardima dardlarimni bo'lishdim toshlar bilan ko'zlarimdan tomchigan yoshlar bilan murosam yo'q ba'zi dindoshlar bilan iloho shifo ber og'ir dardima bu alamdan qutulmoq uzoqroq istardim a. Ortga boqsam ko'zlarim tortar xira, o'z uyimga endi qaytgim yo'q sira, alamlardan bemador bo'ldim qara, iloho shifo ber og'ir dardima, bu alamdan qutulmoq istardima. Bu alamni bo'lishguvchi kishim yo'q, til uqmagan kimsalarda ishim yo'q, baland parvoz odamlarga xushim yo'q, iloho shifo ber og'ir dardima. bu alamdan qutulmoq istardima balki kimdir kular ustimdan mening dushmanim ko'p bugun do'stimdan mening zahar tomgay hasta postimdan mening iloho shifo ber og'ir dardima bu alamdan qutulmoq istardima ajr izlab g'urbatdaman men g'arib, dog'da qoldim bitta sirdosh axtarib, tan atalmish bu qafasdan qutqarib, iloho shifo ber og'ir dardima, bu alamdan qutulmoq istardima. Bu kun menga o'yin kulgu kerakmas, ortidan gar kelsa qayg'u kerakmas. bevafo dil soxta tuyg'u kerakmas iloho shifo ber og'ir dardima bu alamdan qutulmoq istardima bitta dardkash axtarib jonim halak hanuz unsiz sayqalib yig'lar yurak dardlarimga birgina darmon kerak iloho shifo ber og'ir dardima bu alamdan qutilmoq istardim Bu alamlar tandadir, jonimdadir, butun jismu vujudim qonimdadir, g'amga sho'ng'ib yig'lagan onimdadir. Iloho, shifo ber og'ir dardima, bu alamdan istardim a Bevafolar qalbima qo'l solmasin, jafogir sanamlar bog'lab olmasin, xasta ko'ngil bedavodek qolmasin. Iloho, shifo ber og'ir dardima, bu alamdan qutulmoq istardima. Izza qilma, ayblarim oshkor etib, bir quvontir vaslinga didor etib, 72 ohu ko'zga yor etib, iloho shifo ber og'ir dardima, bu alamdan qutulmoq istardima. ha shifo ber bu shifo bo'lsin abad ortda qolsin fanodan bo'lgan jasad iltijoyim shu senga oliy ahad iloho shifo ber og'ir dardima bu alamdan qutulmoq istardim. haqqan zalikum haqqan fama lil qalbi kas-sakhri لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر Yovga qarshi jihad qilgan do'stlarim, qabul aylang sizga ezgu so'zlarim. Erta balki yumib olgim ko'zlarim. g'animatdir bizga har bir onimiz. Yuzda bordir muhabbatga maylimiz, yaratganga ayon qalbi g'aybimiz. Ko'rar ko'zga balki ko'pdir aybimiz. Ne bo'lsa ham haqda chiqsin jonimiz. Balki qay vaqt aldagandir bir mato, gunohkorman deb bekor bo'lmang ado, bo'lolmaydi dinda hech kim bexato Yuvilgaydir dinda to'ksak qonimiz. G'am alamni otaylik sirtimizga, qaytmasak ham hech qachon yurtimizga, chekinmaymiz mutlaqo ortimizga. Zafar bizda, balki ozdir sonimiz. Bizga orzu buyuk Alloh jamoli, baxtiyormiz kelsa islom kamoli. Esmoqdadir asta nusrat shamoli, ochilmoqda bulutli osmonimiz. Avlodimiz bizni jangda ko'rishsa, baxtiyormiz ortimizdan yurishsa, ajabmaski endi kunlar yorishsa, shariatga bog'lanib arqonimiz Ajal kelsa dilga qo'rquv solmagay, shahid bo'lsak zarra anduh qolmagay, ahli botil bizni yenga olmagay, jang qilishga bo'lsa bas imkonimiz. Safimizda odamlar bor xilma-xil, kim muloyim, kim qo'pol, kimdir bahil, mayli bo'lsa hidoyatda bo'lsa dil, qalbimizda bo'lsa bas iymonimiz. Bizni iymon jihodlarda qildi jam, ajri oliy yo'lda bo'ldik. Mujassam jang qilishlik bizga og'ir kelsa ham chekinmaslik ahd ila paymonimiz. Ajrasakda bugun ming ozor bilan alam ketgay lahzalik diydor bilan qiyomat kun barcha do'stu yor bilan أرش arsh ostida jamlasin rahmonimiz أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Gunohlar qalbimni ayladi qora, taqvoda yurmoqqa qolmadi chora, uxloqi bu qalbim uyg'onsa zora, o'limni eslating menga birodar. Taqvodan yuribman olislab yiroq, jannatmi, jahannam bormog'im so'roq, mayliga jannatni eslatmang biroq. o'limni eslating menga birodar ko'p dunyo talashib surishib qoldim zamonam zayliga kirishib qoldim bir to'da kaslarga qorishib qoldim o'limni eslating menga birodar shu kunda bir bora men uchun kuying hidoyat duosini ustimdan quying qadrimga yig'lashni bir chetga qo'ying o'limni eslating menga birodar Yod kimsa sezarsan o'zni uyingda, shaytonlar xizmatda tursa to'yingda, qo'limni ortimga bog'lab qo'yingda, o'limni eslating menga birodar. To'ymayman qoyimga to'kilsa zarlar, hasratim sog' turib tingladi karlar, odamlar miyamni kunda zaharlar. O'limni eslating menga birodar. bir umr rohatda ko'ngil to'lmadi, bari bir harisman hirsim o'lmadi, bu dunyo unchalik shirin bo'lmadi, o'limni eslating menga birodar. Ey nafsim, jannatni Robbingdan tilan, xorliging tan olib tuproqqa belan, har kuni Allohni eslatish bilan o'limni eslating menga birodar ko'p osiy ekanman bildi birovlar olimga yig'ladi hattoki yovlar boshimda muhabbat savdosi g'ovlar o'limni eslating menga birodar eslating o'limim yodimda tursin ko'zlarim har lahza qabrimni ko'rsin dunyoning bir dunyo lazzati qursin o'limni eslating menga birodar Jismimda o'tkazdi iblis makrni, kech bo'lmay yo'q qilay dildagi kirni, vahshati qoplasin munkar nakirni, o'limni eslating menga birodar. Azonlar yangirasa men yursam garang, vaz o'tar joylarda o'tirsam arang, malakul maut qo'lida turibman qarang. O'limni eslating menga birodar. Haqqan zalikum haqqan fama lil qalbi sakhri la in matu faqad matat قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Bugun sen shod hurram ko'zingda kulgu go'yoki mangudek go'zal bu olam ko'ryapman qalbingda o'zgacha orzu endi ko'nglingni g'ash etarman bolam bugun men yoningda qadrim bilinmas o'sha g'amgin otang qo'limda qalam Unutma, dunyoda mangu qolinmas, kun kelib manguga ketarman bolam. Shu bois bu kunlar menga g'animat, birma-bir ketmoqda sochimda tolam, oz umrim sen uchun bo'lmasa ibrat. tor kulbam ichra qon yutarman bolam nochorman ojizman qani haybatim borligim bilmaslar na amma xolam El ichida ko'rgaysan faqat g'iybatim, shu bois dardli she'r bitarman bolam. Gunohkor bandaman, iymonim zaif, umidim sendandir, senga havolam. Ortimdan duo qil kundek jilmayib, o'shanda behishtga yetarman bolam. Men ketgach ortimdan chekmagin firoq. ortimdan yig'lablar yutmagin alam alvido demasman alvido yiroq mahsharda diydorni kutarman bolam أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر Musulmonni chin yurakdan suymasangiz, Alloh yo'lin sevib dildan tuymasangiz, biror kun ham din g'amida kuymasangiz, ey birodar, siz qandayin musulmonsiz? Hayotingiz g'arb tomonga yurib ketsa, benamozlar siyratiga kirib ketsa, tokchangizda joy namozlar chirib ketsa, ey birodar, siz qandayin musulmonsiz? Nifoq rangi urib ketgan yuzingizga, din ko'zida bir qarangchi o'zingizga, hayodan dars bermasangiz qizingizga, ey birodar, siz qandayin musulmonsiz? Bilmasangiz ibodatning dinda borin, yengmasangiz bitta shayton kirdi korin, ertadan kech tashvishingiz bo'lsa qorin. Ey birodar, siz qanday musulmonsiz? Benamozni qaro kunga qo'ydi o'tmish. Bugun ko'plar benamozlar yo'lin tutmish. Benamozdan qolar siyrat sizga yetmish. Ey birodar, siz qandayin musulmonsiz? Din deganga so'z ocharsiz siyosatdan, siyosat deb chiqolmaysiz arosatdan, ajragansiz butun fahmu farosatdan. Ey birodar, siz qanday musulmonsiz? Ko'z suzarsiz o'tgan baland poshnalarga, ayolingiz ko'z-ko'z qilib oshnalarga, qizingizni kunda maqtab qo'shnilarga. Ey birodar, siz qandayin musulmonsiz? Beparvosiz qizlaringiz ro'mol yechsa, hayo iffat dunyosidan tamom ketsa, o'g'lingiz ham bazmlarda aroq ichsa, ey birodar, siz qanday musulmonsiz? Bugun borsiz, erta kelgay zavolingiz, mangu yashash bo'lsa hamki hayolingiz, tiriklik deb shahardaydir ayolingiz. Ey birodar, siz qanday musulmonsiz? Shu savolni aytavergim sizga takror, o'zingizni olib qochmang qilib inkor. So'z so'ngida sizga qat'iy savolim bor, ey birodar, siz qandayin musulmonsiz? أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر Senla qalbim xush huzurda, senla ko'ngil nurafshon. Dilni qayg'u g'amga bog'lab, tog' davonlar oshmagil. Sening birlan arzigulik topganimda sharafshon, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. Qancha yillar daydiganman, ketib tug'yon yo'lakda, topmadim hech asl do'stlik kutib sendan bo'lakda. Sen tufayli yondi do'stim ilohiy o't yurakda, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. Daraxt bo'lgan gunohlarni yig'ib chopmoq sen ila. O'tmishimning fasod bobin bugun yopmoq sen ila, u kun Robbim qarshisinda najot topmoq sen ila, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. hidoyatsiz kimsalarni turar shayton muzlatib, harom ishga qo'lin bog'lab, tilin isyon so'zlatib, zaif dilni xarob aylab, yo'lingda zor bo'zlatib, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. Bilki sen qaydilga kirsang, unda gardlar yig'layur. gunohlardan bino bo'lgan og'ir dardlar yig'layur, biroq sensiz xasta ko'nglim egib qadlar yig'layur. Endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. Har qadamda bo'lib hamroh, birga o'ynab kulay men. Bir umr men ila bo'lgil, qarorgohing bo'lay men. Senla ishlay, senla uxlay, faqat senla o'lay men. endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon, shoshmagil. Kelmasingdan burun o'tgan hech kunimda yo'q faxr, u kunlarning har lahzasi gohi achchiq, goh tahir. Manglayimni qaro yerga egib qo'ygan sen axir, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon, shoshmagil. Yayradim ba'zan savobga dilni chorlab qistasang Yayradim gohida qalbim dinga zorlab qistasang, butun jismu vujudimni egarlab ol istasang, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. Jaholatga botganimda oro kirding jonga sen, bahosiz bir shifo berding hasta bu vijdonga sen mudom jonga qo'nib turgil uchmagil yonga sen endi tashlab ketib qolma to'xta iymon shoshmagil quvnagum gar tushlarimda rasul birlan ko'rishsam ul rasul bag'riga sho'ng'ib to'lin oydek yorishsam biroq o'ngim nega bog'liq fitnalarga qorishsam, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. Yaratganning farmonin bir yonga qo'ydim, xohlasam parvo qilmay ko'p ibodatlarni shiftga mihlasam, kunlari har yerda sang'ib tahajjudda uxlasam, endi tashlab ketib qolma, to'xta iymon shoshmagil. yig'ladim qalbimga unsiz kirsa Allohning nuri sofladi siltab yurakni joylagan bu huzuri bir umr qalbimda bo'lsin ketmasin bu sururi endi tashlab ketib qolma to'xta iymon shoshmagil haqqan zalikum haqqan fama lil qalbi sakhri لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر